Cinoi predas porcegoin. Por pli altigi la productadon de porca viando, sud cinai farmistoi bredas porcegoin. Per tiu pli alta productado, la cina stato volas contra u batali inflazion. Havebla sufficeta porca viando porciui. Tio evidente estas la centra messaggio de la Cina registaro dum la pasintai tagoi. longe, antau ol la homoi forveturis al sia tradizia autuna feriado. La comunico shainis mult loce esti prescau pli grava ol la militista parado o case de la septeca dat reveno de la fondigio de la Popola Respublico comence de octobro. Antau tio, iam disvastigis video filmetoi pri homoi, ciui ce mercatoi patalis por pezoi de viando, cae ciui en super bazaroi inter patalis por aciri la last resta in varoin. Neniu lando consumas plida porca viando, gi estas la favora plado de plei multae cinoi. Viando sur la tablo estas considerata de multai homoi ancora o kiel signo de bon stato kai appartenas al ciu manjo sed de monatoi la lando batalas contra o la sequoi de la apero de la africa porca pesto tiu por porcoi altgrade infecta best malsano, sano ecte prin tempo disvastigis al ciui provinzoi de la lando la presoi por porca viando intertempe est sie quindec procentoi pli altae oldum la passinta iaro. En la po granda la presoi dum citiu iaro pli altigis sie pli ol septec procentoi, dum la nombro de porcoi dum augusto malaltigis ie circa quardec procentoi compare cun la passinta iaro. Por tranquilligi la situazion, La Cina registaro iam dua foie dum septembro disponigis por canviandon el sia stoco. La vizza cef ministro Hu Chunhua lasta tempe parolis pri provisa truo gis la unua duono de la venonta iaro. La situatio lauli estas extreme severa. Dum citiu iaro mancas gis dec milionoi datunoi da porca viando tio estas pli ol estas disponebla sur la internacia mercato. En Suda Cinio, la farmistoi reagas nun per necutima entreprena pascio por obei la postulon de la registaro, pli altigi la productadon de viando, por mildigi la inflazion. En la provinzo Guangxi, cela limo al Vietnamio, farmistoi bredas porcegoin, ciui atingas peson de gis quincent kilogrammoi. Tio estas la peso de plen cresca polusa urso. Ce la buciado, la farmistoi elmastrumas trioble pli o la monata averagia vivens peso en la provinzo. Tio certe estas extrema exemplo, sed en la tuta lando pli da farmistoi vetas ie pli grandai bestoi. La averagia peso de la bestoi intertempe situas ce cent quardec kilogrammoi. Tio estas tridec kilogrammoi pli ol ancorao antau la criso. La productantoi tiel povis pli altigi siain profitoin ie triono. En la nord-orienta provinzo, La averagia peso situas ecce considerindai cent septec quin, gis ducent kilogrammoi. Tio estas 50 quindec kilogrammoi pli, ol la averagio de la pasintai iaroi. Unu problemo estas, che la autoritatoi, malgrau multai clopodoi, ne successis haltigi la disvastigion de la malsano ancau aliae landoi intertempe estas trafitai. Aperis casoi de Africa porca pesto en Mongolio, Vietnamio, Suda Coreio, en Filipinoi, cae en Cambogio. La porco pesta viruso estas altgrade infecta por la pestoi, sed gine estas tagera por homoi. Se viruso jam heimigis en regiono, tiam gi estas apenao mala perigebla, char por tiu formo de porca pesto, compare alla tradizia porca pesto, ne disponeblas vaccinoi. La granda nombro de porcoi en Cinio presentas ancau grandan dangeron por porco predado en aliae landoi. Cai cio tio premas la presoin por porca viando supren.